memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester. Avui fem memòria amb Joan Miquel Turon. Joan bon Miquel, dia. bon dia. Joan Miquel Turon, Vinçà, Conflent, 1959, llibreter i activista cultural, militar al grup cultural de la joventut catalana. El 82, amb altres voluntaris, va recórrer tots els pobles de Catalunya Nord venent llibres en català des del 86 i durant molts anys va ser el propietari i responsable de la llibreria catalana de Perpinyà. El 99 va rebre el Premi d'Actuació Cívica de la Fundació Lluís Carulla. El 2006 va rebre un homenatge d'Unitat Catalana. És també un especialista de la pesca en mosca, sobre la qual ha escrit diversos articles d'erudició. I un llibre. I un llibre. I un llibre, aquí no ho diu, llibre. llibre, veritat, sí. Eh, sí, sí. Això és l'article de la Wikipedia que et dedica Ah, no ho doncs, sabia. Doncs el, el caldria... Ah, no, <laughs> no, no ho sabia. Jo ho sabia. <laughs> Ah, sí. Tens un article ah, sí. a, a la que Caldrà afegir a la publicació de, del llibre. En parlarem després. Activista, llibreter i pescaire, i ara hi cal afegir també periodista, també. Sí, bon, eh? encara que bon, és ah. difícil de... Sí, no? Tinc sempre un poc de reticència de dir periodista, perquè Home, expliques les coses que passen al tribunal. És, és això, és això. això és periodisme, no? Sí, d'acord. Expliqui històries viscudes de gent. Sí. Ha de ser és apassionant, que, no? És apassionant. Eh, és, és a dir que hi ha, tot, hi, ha, hi ha dos mons. El món que és a fora del tribunal i a dintre del tribunal. I llavors eh, jo, del meu cap, era de fer passarel·les per explicar eh, històries viscudes de gent eh, que, que viuen entre nosaltres i que normalment no coneixem, no sabem. Llavors es faig petits eh, articles per explicar la, la vida d'aquesta gent i com han caigut eh, dins d'aquest problema, que a vegades la vida és estranya i eh, si mirem ben bé la nostra vida eh, passem pas pel mm. tribunal per, per casualitat, que... Abans de començar aquests articles que publiques al Petit Jornal, ja sospitaves com anava la cosa? Ah, llavors, això és... és uh, sempre he tingut un cert interès, per exemple, quan era a la llibreria, cada vegada que, que, que veia a Ambata o a Riti, uh, eh, setmanal cors i setmanal basc, que vi un basc a la presó de Perpinyà, prenia contacte amb ell, li escrivia, li demanava si tenia menester d'alguna cosa, Eh, per la llibreria feia una espècie de solidaritat, per li enviar o llibres o per li, li, li, li demanava, i a vegades li enviava un advocat, com en Miquel Maiol o l'Enric Vilanova, o per, perquè aquesta gent, quan són tancats, la, la, la, la més mínima, el més mínim contacte amb l'exterior és, eh, és força important. Llavors això eh, ho havia fet una miqueta, i eh, en pres, bon, vaig caure dins, de, dins del petit jornal per, per una casualitat total i eh, me som posat eh, automàticament al mm-hmm. tribunal i he anat a escoltar les històries doncs, de, de, de, de la gent i es vaig explicar. Bé, la memòria normalment comença eh, parlant dels orígens familiars, parlem del teu pare, de la teva mare, potser també dels teus padrins, crec que hi havia un pastor i un pescaire. Hi havia un... Pa... Oh, sí, d'un costat, del costat de mon pare eren pastors a, a Rigardà i del costat de ma mare eren pescadors a Cotlliure. La, la història de la, de la sirena i, de, sí, i, i del de l'Empordà, no? <laughs> Exacte. Ben, és Exacte, i la, la, la plana de l'Empordà s'assembla sí. molt a, a la plana de, del Rosselló. Doncs et sents ben hereu del pastor i del pescaire? Sí, sí, perquè fent, de, de, no, per, de, del costat de mon pare tinc tota la memòria per ell, per la meva àvia. La meva àvia era de la, de, de la, de la vall de d'Èbol, i llavors eh, aquestes petites valls transversals havien conservat una vida catalana total, que era pas eh, influenciada com, eh, per exemple, la vall de, de la Gli del Tec, o del, que era més eh, influenciat per Perpinyà, s'havia conservat eh, Eh, diguem, niu de, de cultura catalana i la meva àvia, per exemple, m'ha explicat ple d'històries eh, eh, quan era petit, per exemple, eh, m'ha tornat a venir en memòria hi ha poc temps l'història de, del rossinyol. El rossinyol tenia, te, te, no té cua, el rossinyol, i canta tota la nit. Me abans tenia cua i cantava la dia, però la, la redaula, la redaula, que és... Eh, en francès le houblon, la nit el va estacar i la, la, les formigues li van menjar la cua. I llavors ara, perquè li, no li passi més, tota la nit canta per quedar despert i perquè les formigues li mengin pas la cua. De, llavors la seu cant és, fa, mira, mira, mira, mira la formiga. Cal, cal, cal, cal, pas dormir. La, <laughs> ah, mira, mira, mira la redolta has tacat, has tacat, t'ha menjat la cua. <laughs> Voilà. Una història de la teva àvia? De la doncs? meva àvia, en tenia ple d'així, m'explicava ple de coses. Eh. I, I eren petites històries, doncs, que, que s'havien conservat, eh, ball sí. de Mosset, tot això. Mm. I llavors era de, de, dèbol, i llavors després anava a la, a la Mart, a, a passar les meues vacances amb, amb, amb els meus avis, a, a Coiura era una vida genial per als infants, és a dir, que passaven la nostra vida descalç, lliure, completament lliure, passaven tot el dia al carrer. Els pares no tenien por? No, perquè quan lliure hi havia... És tot uh, pujades i tot això, és el carrer del Sol, eh? Que mm -hmm. era dins d'aquest carrer, i llavors... Uh, era, un altre, era un altre món, eh? sí. hi havia aquest món uh, dels artistes i tot això. Mm -hmm. La meva àvia treballava eh, a les anxoves i eh, Amprès feia la neteja a casa d'artistes. Eh, llavors es vaig conèixer, per exemple, la, la nina d'en Guy Béard eh, i el meu besavi eh, va ser pintat per en, per en Matisse. Eh? eh? Es, es diu eh, un, un peixer de Colliu, un jeune sí. peixer de Colliu. D'acord, és el teu I, i és besavi. El, el meu besavi, besavi. Oh, besavi sí. que, que era pintat. Donc, és, era, era un món més estrany, veus? A Colliure, sí. amb uh, una obertura al món i al món, uh, a l'univers, de sí. fet. I uh, del costat de Vinçà era més, molt més tancat, Joan Miquel Turon, el teu pare ha estat xeminot, tu sí. pogut néixer a qualsevol lloc de França, no? Ah, bé, eh, he fet els meus primers anys de vida a París i parlava el francès amb un accent totalment parisenc. Era a, a Seine-Oise, és a dir, al lloc a eh, Sevran, que és el pitjor lloc avui dia de, de, de, de França a nivell de la, de, de la criminalitat i, i tot, i, i normalment haguessi pogut tenir aquest, una vida totalment parisenca. És un atzart que mon pare <laughs> sempre demanava de tornar cap al sud i va tenir <laughs> l'estació de Vinçà. Uh mhm. -huh. eh, llavors, de, de París caure a Vinçà era absolutament un miracle. Tenir l'estació, què volia dir? Que era el cap d'estació? Sí, sí, va ser que, cap d'estació a, a, a Vinçà i després va anar allà. Eh. Doncs quan arribes a Vinçà tens 4 anys? Oh, eh, 4, 4 o 5 anys. Sí. Oh, eh. D'acord. Ara el teu pare s'està a Vinçà. Sí, sí, empresa... Eh, quedat per sempre Vinçà, més, eh? Sí, sí, sí. Tu, escola a Vinçà, col·legi a Illa i liceu a Prada. Exactament. I estudis de preparador de farmàcia. Exacte. És això, eh? Exacte. És veritat que eres un pallasso? Sí, molt. Que t'agradava fer moltes sí, bromes? Sí, sí, feia tots els carnavals de Vinçà i, i sempre, sempre. I amb els companys de, dins del vilatge sempre feien bestieses, mm. sempre, sempre eres el que feia riure al grup. És això, és això. Tenia la... la, la, la... Quan la gent me veien arribar al cafè, tothom reia. I, eh, <laughs> eh? és que a vegades... Bo, és pas massa... Recordes alguna bestiesa especialment? Oh, feien bestieses... Espectacular? Per, per exemple, no, és, uh, eh, espectacular, sí, per exemple, quan uh, uh, a Rodès havien estacat un cambajó a, a, al dia de la festa major a la Platana i calia endevinar eh, a quina alçada era estacat el Can Bajú i guanyaves el Can Bajú. I es va posar a ploure, tothom va entrar dins de la sala de festa, nosaltres hem pujat sus de l'arbre, hem tallat la, la corda i hem portat el Can Bajú. I l'endemà sus de l'independent havíem posat mal profit. <laughs> Va, us va aprofitar, han pres, eh? bon, sí. les bestieses que se feien dins del vilatge, és a dir, que agafaven un paper i cagaven a dins, hi posaven el foc i tostaven en una porta. La persona se, se, eh, sortia, veia foxos d'un paper, <laughs> xap, el trepitjava el paper... I, va, Aquestes bestieses així. són tradicionals o s'inventaven? Eh, bé, uh, uh, sentien els nostres pares explicar bestieses així i ja després les fèiem. I devien de tenir de segles. Eh? Sí, sí, sí. <laughs> tenir... Jo, Miquel, en aquest moment ja has entrat de ple en el món de la pesca? Ah, llavors, sí, llavors la, a, me stavi encara a vinçar a vilatge, perquè après s'hem anat a Saurla, i mon pare me va portar a, a pescar amb la mobileta, me portava darrere de la mobileta, me recordi ben bé, va ser un, un descobriment total. Llavors va ser una, per mi, eh, eh, pescava en petits barbs minúsculs amb mon pare i va ser eh, una revelació. Llavors hem pres com mon pare, mon pare era caçaire, a llavors anava pas a la, la pesca li agradava pas massa, ni de seguit, quan anava a pescar, uh, se posava se despullava i pescava pel pamà, perquè de seguit en tenia far de pescar. Sí. I, I jo esperava ja aquests dies que mon pare me digués uh, demà anem a la pesca com, com verdaderament un regal de Nadal. Uh mhm. -huh. Era la, la meva passió. I ha estat la teva passió fins I ara? I ha estat la meva passió fins ara. Ara eh, s'esborra una mica se veu una mica que és la meva gran decepció, arribi pas a tenir... He, he agafat tots els grans plers de la pesca, tots, tots. He agafat truites eh, enormes, he, he, he pescat en Anglaterra, he pescat al Quebec, he pescat eh, als Estats Units... Eh. I doncs, eh, ara... Has, has viatjat per anar a pescar? Sí, sí, sí, sí, per anar a pescar, sí, sí, sí, sí al Quebec eh, dues vegades i s'hem anat, eh, s'han anat dins del Gran Nord, s'han pescat amb els indis, i llavors tinc l'impressió que s'han agafat tots els grans plers de la pesca i ara eh, el que puc viure és... Eh, és més petit i on eh, tinc pas aquesta fe mm encara. Llavors que tota la meva casa és eh, girada cap a la, cap a la sí. pesca, eh? tinc un, tota una, una peça de casa. La teva dona també la mosc. Sí, sí, la, ha guanyat eh, sí. campionats, no? Eh, sí, sí, havia guanyat el campionat de, de, de Pirineu i uh, eh, són conegut, són tingut una sort immensa que vaig, vaig conèixer uh, un gran advocat de Barcelona que té un gran cabinet que va tenir eh, un gran cabinet eh, d'advocat, que va guanyar molts diners, molt ric, i que era un apassionat de pesca. I aquest m'ha fet conèixer la, el bo i millor de la pesca. És a dir, que tenia una casa en Anglaterra i anaven a pescar en Anglaterra i vaig pescar sus dels llocs, als rius, dels grans pescadors eh, mítics eh, de, de, de la pesca, els que han inventat la pesca amb mosca. Mm. La vella història de la pesca amb mosca és el títol traduït de, del llibre que has publicat. Exactament. És un llibre exactament. de referència, diuen. Ah, llavors, sí, sí, és un... Uh, és l'únic llibre d'aquesta mena que existeix a França. Se n'ha fet una primera edició, eh, uh, un llibre bonic, eh, gros, eh, ple d'il·lustracions, i ara s'ha tornat a publicar un petit llibre més, eh, més modest, eh, el contingut és exactament el mateix, ça fait de mes mes per, eh, que tout els pescadors la, el pas pas. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec des cris putois. Allumer ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en costume de nuit, ma voisine affolée vint cogner à mon nuit en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié. Mon époux vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contre un coucher d'or quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. En bénissant le nom de Benjamin Franklin, l'ai mise en lieu sûr entre mes bras câlins. Et puis l'amour a fait le reste, toi qui sèmes des paratonnerres à poison, que n'en as-tu planté sur ta propre maison Erreur on ne peut plus funeste, Joan Miquel Toron, hem dit, activista cultural, llibreter, que ha militat també el grup cultural de la Joventut Catalana. Quan ce que descobreixes aquesta catalanitat que cal defensar. Ah, llavors, la primera, la primera de les coses, si, vi, si a l'arrel, l'arrel, l'arrel, eren els grans dinars que fèiem a casa. És a dir, que ma mare convidava tota la família, doncs se reunien al torn de la taula la meva família de Cotlliure, la meva família de, del Conflent, i a voltes hi havia dos mons en aquesta taula. El món dels infants, que era en, un, en una punta de taula, i parlaven únicament en francès, i tota l'altra taula que parlaven únicament en català i on hi havia les històries d'Untal, eh, bromes... Eh, tenia, eh, tenia el meu oncle, el germà de mon pare, que era el més gran bromista que he conegut, amb un instint de la broma fantàstic que feia com obres de teatre que hi, fe, hi animava tot. A... Llavors, eh, crec que és en aquest moment que com que tot se feien en català, tot, aquesta, tot aquest humor, tot això, crec que és en aquest moment que s'ha despertat un interès, al qual érem totalment tancat, perquè si mon pare m'ha parlat sempre en català, ho ha fet sempre, eh, eh, ho ha fet a partir del moment que parlava francès, és a dir, que m'ha començat a parlar únicament en francès, bon, a París de tota manera era, era això, amb ma mare parla, parla català, mais ma mare contesta en francès. Això tota la vida va ser així. Ma mare parla únicament en francès, amb mon pare, i mon pare li contesta únicament en català. La conversa, mon pare parla sempre, sempre, sí. sempre en català. I doncs, eh, jo he sempre contestat en francès amb mon pare, que me parlava en català. I quan vaig voler parlar català amb mon pare, ser que és la persona amb qui he tingut més dificultat per parlar en català encara era més fàcil amb els vells de Vinçà, per exemple, quan anava al cafè, que amb mon pare, de la manera que el reflex de, de li contestar en francès. I encara avui dia me parla en català i, i, li, passa, i parli mm. en, en francès. El reflex, el sí. reflex de li parlar francès és, és de la manera arrelat. Llavors parli català amb mon, mon germà perquè ens hem posat a parlar català eh, tard, Uh, amb voluntarisme, eh? Amb voluntarisme i amb esforç. Sí. sí. Joan Miquel Turon, i en quin moment et trobes parlant català? Ah, llavors han pres les... Uh, eh, a Vinçà hi ha, hi ha, va venir eh, cantants catalans. I eh, era, hi havia en Pere Figueres, hi havia... Eh, eh hi havia... Els anys 70, doncs, això, eh? Devia ser... O 70, 70, o sí, als anys 70. I, i, i llavors vaig, començar, vaig trobar això, m'agradava que de sentir en, eh, cantar en català. A més, bon, m'agradava molt la, la cançó francesa, Brassens, eh, eh, tot... Eh, els, eh, els cantants eh, Brel, tot això. I llavors vaig trobar dins d'una llenga que entenia perfectament eh, gent que cantaven i que tenien paraules, eh, que poesies i tot això, per Figuera m'agradava un munt, la Gram, Eh, en en parlem pas. Llavors, quan que tenia pas eh, permís de conduir, sempre cercava qualcú per me portar en un concert de cançó perquè era, va ser la meva bogeria, la meva bogeria total quan vaig descobrir eh, la, la, la cançó catalana. I després vaig anar per casualitat a Prada, vaig caure, pensaven que hi havia una festa major perquè corrien totes les festes majors del país i eh, hi havia pas festa major i hi havia un grupet de gent que eren de l'Universitat Catalana d'Estiu, jo sabia pas que, que existia l'Universitat Catalana d'Estiu, i cantaven. I llavors me són apropat amb un company, s'hem escoltat, cantaven una cançó que deia Tomba, tomba, tomba, tomba, i se va destacar una persona d'aquest grup i ens ha demanat si érem d'aquí, i vaig aprendre més tard que era en Ramon Gual. Ah. Se va destacar, hi havia el, el cantant Xesco Buix, que, que, que era un gran amic d'en Gual, i, eh, doncs, i, i aquest, aquesta gent ens han convidat a anar a la Universitat Catalana d'Estiu. Llavors, de la manera apassionat, que vaig tornar amb un magnetofon per mirar de, de, de, gravar, eh, de, gravar, de gravar aquestes cançons que coneixia pas. Que... I aquí et vas posar a parlar català? Ah, llavors, automàticament, de... en aquest moment, sí. vaig calia parlar català amb, amb la gent del sud. Que... I et va sortir? Uh, va sortir amb dificultat, eh, amb moltes faltes, encara em faig ple. Eh? Uh, i, I és en aquest moment, diguem, cap al... Devia ser 70... Set, devia ser 76, 76 a peu près, mm -hmm. 75... Oh, sí, Franco ha mort en 75, doncs devia ser 76. D'acord. Després de la cultura, a Joan Miquel Turon t'interessa la política. Ah, llavors, sí, al mateix temps que, que la, que, que, que, la, que, que la defensa del català va, eh, era interessat per la, per, per la, la política. Llavors jo venia més aviat dels moviments anarquistes i eh, el nacionalisme em feia una por eh, tremenda. Llavors, eh, quan sentia, per exemple, catalans parlar malament dels espanyols o, de, o, o dels francesos, eh, el nacionalisme em feia molta por. Llavors, a poc a poc, eh, vaig, eh, a, a, anant als concerts de, de, de cançó catalana, vaig conèixer Miquel Maiol, la Maria Àngel Falqués, eh, tota aquesta gent, eh, en Roure, eh, i he vist que eren gent que eh, feien pas ultranacionalisme boig, que, que, perquè era, eh, era, era la meva gran por, era, era, era el nacionalisme. El nacionalisme m'ha pas mai agradat, m'agrada pas encara avui dia, és una manera de defensar una nació, però cal fer sempre polit, perquè bon, l'història ens ha demostrat que, la, que el nacionalisme és molt perillós. Tu, al 68, ets molt jove, tens 9 doncs, anys. 9 anys. 9 anys. Te recordes del maig? Sí, me recordi del maig perquè teníem pas escola i que un dia ma mare va tornar de, de, de fer les compres a Vinçà i m'ha dit eh, l'escola és oberta, s'ha acabat la, la, la, maig 68 i vaig plorar i vaig sentir que vaig perdut quelcom. Perquè et vas passar setmanes sense anar a escola. No, hi havia, era genial, 68. Tot, sí. Anàvem pas a l'escola i, a més, cada nit, com que hi havia vaga de televisió, tenies una mm-hmm. pel·lícula. Llavors era, era, era fantàstic. És així que vaig viure, viure el meu 68. Però després, eh, uh, donc tenia 9 anys, Eh, diguem que, que cap a 15 anys eh, sóc un fill de 68, sí. totalment. Te ah, reconeixes. 100%, eh, sí. Totalment, totalment. Vaig, vaig, vaig néixer amb aquest... Eh, eh L'esperit d'Woodstock, eh, hippie, eh, eh, natura i tot això. Bé, sí. Eh, eh, eri un fill de 68. Mm. Bé, ja hem parlat de política, has parlat de Maria Àngels Falqués, de Miquel Maiol, van ser els primers contactes que vas tenir sí. i participes activament amb ells. Ah, llavors, bon, sí, perquè bon, a Miquel Maiol veu en mi uh, un futur líder català, uh, <laughs> creu en mi, uh, llavors me ven a, bon, han fet algunes manifestacions i me venien a cercar i me portaven a... S'hem fet, eh, per exemple, s'hem anat... Eh, a, de, al, al mas de l'Ereu Just a, a Vallestàvia i tot això, i és en aquell moment que vaig adherir a, a l'esquerra catalana de treballadors. Tam, patatam, que les figues són verdes, tam, patatam, que ja maduraran. En aquest dia de festa us convidi per demà amb la flor de la ginesta alçada del cap de la mà per lluitar com un demana amb un fill del Rosselló per la llengua catalana que hem de defendre el millor. Tam, patatam, que les figues són verdes, tam, patatam, que ja maduraran, Eh, en Joan Miquel Turon, eh, sobretot, és conegut com l'home que va eh, durant quants anys la llibreria catalana? 30 anys. 30 anys. 30 eh? anys. Abans de la llibreria catalana hi ha el llibre bus, en dèieu? Sí, eh, llavors era... Sí, es, poc temps la, hem, hem tingut el, llibre, el, el, Cultura en ruta, eh, Cultura en ruta, d'Òmnium Cultural, eh, havia vingut a Catalunya Nord i tenien també un, un camió. I un dia m'escapava de l'escola de, de, de Prada i paf, caic sus dan, feia stop a la, a la vora de la, de la carretera i caic sus d'angual. <laughs> Una altra el, meu, el meu professor. El meu professor me diu, uh, on vas? I dic, bé, tinc pas a escola. Mentiré! <laughs> I me diu, puja! I m'ha portat amb el camió de, de cultura en ruta i els hi feia de traductor per la, poble pel francès eh, cap al català i hem, he fet tot Catalunya Nord venent llibres amb, eh, amb llum cultural i és aquí que vaig, eh, que vaig conèixer doncs, tota la gent de, de, de, de, de l'Òmnium. Per aquest llibre bus era dedicat especialment a Catalunya Nord? No. O no. venia del sud en tant en tant? Era, en eh, Martí Boades, sí. que és molt conegut sí. avui dia com gran ecologista, tot això, era un empleat del, de l'Òmnium Cultural i tenia un gran camió immens que venia llibres i discos catalans a tot, eh, a tot Catalunya, perquè les llibreries després de, del Franco tenien pas eh, fons de llibres catalans. Tu coneixes mm. una llibreria on n'hi havia, n'hi eh, havia pas. Llavors anaven en tots els pobles. I eh, en Gual va tenir l'idea de fer venir girar a, a Catalunya Nord. I aquest gran camió Eh, era genial perquè tenia una, una sonor i la nit fèiem sardanes. Eh, llavors eh, havien anat a Tuí, a Prats de Molló, a, a, als Banys d'Arles, a Perpinyà, i, uh, i cada cop la nit fèiem sardanes, la gent venia a ballar i compraven llibres i discos i em va apassionar. I després uh, doncs vaig, fer, vaig anar a l'exèrcit, ha, ha pas funcionat massa bé, eh, tenir de fer, eh, fer la, les EOR, és a dir, tenir de fer oficial de, de l'exèrcit francès, m'ha pas funcionat, i me vaig m'han fotut fora. <laughs> Per alguna raó? <laughs> Uh, sí, perquè bon, vaig, vaig passar un mes, eh? I me vaig trobar sense feina de fora, doncs uh, treballava normalment en una farmàcia i me sont dit, eh, t'aniràs a vendre llibres, a, eh, als llibres del grup cultural de Joventut Catalana als pobles. I llavors vaig agafar un, el cotxe d'en Roure, que m'ha donat eh, un cotxe, i s'ho anat a vendre eh, eh, llibres i discos, vaig començar a fer així. Eh, així. Després hem comprat un camió a la biblioteca de Tuí, i vaig continuar amb el camió. Anaves als mercats, anava als mercats Feies mercats, els aplecs de Sardana, els cantants, quan hi havia, per exemple, en Lluís que venia a Perpinyà eh, a la sortida i venien llibres. I es venien llibres. I es venien, sí, sí, sí, sí, sí perquè hi havia parers. És que cal pensar que... Eh, jo, per exemple, per explicar una història, per te dir que, que, que, que l'interès pel català me va venir d'hora, quan era eh, encara a l'escola Binsà, donc à la petite école, el mestre d'escola, en Cuiel, nous llegia eh, passatges d'un llibre eh, d'història sobre l'història de Catalunya, de Catalunya Nord, en francès. I m'havia apassionat i amb ma mare, per Nadal, volia un llibre sobre l'història del país. I s'han fet totes les llibreries de Perpinyà i hem trobat un llibre, un sol llibre, sobre l'història del país, aquí en fa, eh, davant de la, de, davant d'Arels, uh, eh, la libreria Brun. I uh, doncs per te dir que hi havia parers. Hi havia Però en aquell moment no hi havia la llibreria d'en Jordi Pere Sardà? Uh, era, hi era pas pus, ja, pensi, en, ah. en, en Sardà hi era pas, hi, hi era pas més. Uh, eh, mais hi havia, hi havia pocs llibres, eh, eren, eh, sobretot quan, quan demanaves quelcom de, de, de, de català, te mostraven els llibres en terra nostra i, uh, i conflent, hi havia res, hi havia poca cosa. Hem viscut sous un mit, eh? uh, cal explicar, cal, ho cal explicar. La llibreria d'Angual, Angual ha fet moltes coses, però tenia pas quasi res de, de, de català. Hi havia pas de, de, de, de, del llibre català. y a quatre livres. Il y a quatre livres al sud. Doncs, a partir d'aquest moment, il y havia quatre llibres mm -hmm. a, mm-hmm. a Catalunya Nord. Uh, la llibreria d'en Jordi Perserdà també vivia de, la, de l'escola Aragó i, i dels llibres d'escola. Hi havia verdaderament poca cosa. Mm. I jo anava als pobles amb una taula de 6 metres de llarg i quan la gent veia tot això, deia, però tot això existeix en català, eren espantats, es, eh, podien pas imaginar que existia tot això en català. Com veien Asterix en català, era, era... no coneixien, la gent no coneixien. Quants anys vas estar passejant pel país? Vuit anys. Vuit anys. Vuit anys. Vaig, vaig, eh, vaig conèixer tot el país i tota la catalanitat d'aquest país. És a dir, que com anava, per exemple, a, que te diré, a, a Matamala, que ningú coneix aquí. Eh? Matamala és lluny de tot. I bé, trobaves tres o quatre catalanistes, eh, gent que sabien ple de coses, que te convidaven a prendre el cafè, que t'explicaven. I llavors, eh, el català sembla, sembla que era una cosa que, tenia, que la gent tenia entre el ventre i que calia una espurna per, a fer, per, per fer sortir i, i era una cosa interior, era una mm-hmm. cosa intimista total. I això m'ha permès de conèixer. És per això que també que quan he tingut la llibreria i tot això, he sempre volgut anar cap a, cap a a, aquesta, aquesta espurna de catalanitat del mm-hmm. meu país. Llavors la gent a vegades comprenia en pas perquè eh, sempre he defensat a Sardana, sempre he defensat en Jordi Barra, sempre he defensat eh, els Focs de Sant Joan, sempre he defensat... El catalanisme més popular, vols dir? El, cat el catalanisme més popular perquè aquesta gent tenien un catalanisme totalment interior i, i, i he vist unes manifestacions, per exemple, he anat al Canyí, a Vinçà, explico una, excuseu-me, explico una altra història. Uh, vaig a la Sardana de Vinçà i una dona m'arriba i m'escridassa perquè uh, amb el catalanisme i pintar els noms de carrers, eh, i pintar els noms de pobles i tot això, que era una vergonya i tot això. Aquesta dona m'agradeix uh, com venir llibres. Me'n vaig als Focs de Sant Joan, i pugem a dalt del Canigó i quan s'encén la flama, cantem a segadors amb gent del sud. I aquesta dona era costat jo de, de jo i se fot a plorar, mais, bon, és això, eh, eh, era, eh, era, era una cosa interior i ens havien après a lluitar en contra. Sí. Però el sentiment hi era. És per això que sempre he volgut anar cap a, cap a, aquesta, a aquest catalanisme popular. Mm -hmm. I he vist, per exemple, amb en Jordi Barra, unes manifestacions de catalanisme immensa, immensa, que veieu el moviment català veia pas, arribava pas a veure, era folclòric, era... No, no, és pas veritat. No, home, amb aquell espectacle, Els gelers de la Terra, va ser un Exemple. dels moments més clars d'explosió del catalanisme de popular. catalanisme total, total. Sí. Tornarem, tornarem, tornarem. Tornarem, tornarem, tornarem. tornarem. Volem que els nostres fills creixin en llibertat, que les campanes sols toquin felicitat, que la pau i els costums durin l'eternitat. Fins i tot si l'exili és el nostre destí, si no ha de retrobar la llum el Vallespí, si és escrit en el temps que sols hem de morir. Tornarem, tornarem, tornarem. L'any 86, Joan Miquel Turon, amb la seva dona, la Mijó, agafes la llibreria catalana de la plaça Joan Peirà, la llibreria on havia tingut la llibreria sí, Josep Pere Sardà. L'històric eh? L'històric era, eh, era meravellós de sí. poder continuar això. Abans havíeu estat un temps aquí a la plaça dels Peluts. Aquí a la plaça dels Peluts. Uh, a casa del Roure. Uh, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. llavors uh, era, era a un estatge, calia ser completament sí. boig, podia fer una llibreria. I, me, com que anava als vilatges i que la gent me deia ens caldria trobar a Perpinyà quan anem a Perpinyà Perpinyà, un lloc... Tothom ho demanava, això, un mhm. lloc per, per, per comprar llibres. 30 anys, doncs, de, de llibreria sí. i arriba un moment en què plegues, és la Joana Serra que, que l'agafa. Aquests 30 anys han estat... Uh... Ah, voldria, voldria dir una cosa, sí. en passant, eh? la gent del sud ens han ajudat molt un munt. Òmnium Cultural... Eh, Vosaltres, per muntar la llibreria, la, la gran, dir? La gran enciclopèdia sí. catalana, eh, aquesta gent nos han, nos han ajudat un munt, un munt, un munt. Mm. Hi havia una fe de l'altre costat de la frontera, eh, les editorials... Eh, tot el que els demanaven era sí. De mm-hmm. seguit, de seguit. Eh, això va ser formidable, formidable. La llibreria ha estat eh, sempre un lloc, lloc de trobada. És a dir, que es, era... la gent anava a la llibreria no sempre a comprar, no, no, però per a xerrar, xerrar sí. Exacte, exacte, per xerrar i era el lloc con una quan un jove tenia una espurna de catalanitat que se despertava, el primer pas que feia era anar a parlar a la, a la llibreria catalana mm. per, per saber d'on venien, d'on són. Deu ser la persona del país que més coneixes gent. Oh, segurament, segurament. Interessada per la catalanitat. Segurament, segurament. Uh, I fins i tot continuar avui, eh? és estrany, però per exemple al tribunal, bon, ara me'n vaig amb gitaflus, eh? uh, eh, excuse-me, però a força de ser, a la màquina de cafè, pensi que faig més feina, <laughs> la mateixa feina que la llibreria sí. catalana. És a dir, que a vegades sentes, uh, durant, a, eh, durant els processos, sentes unes frases que te dius hi hi ha quelcom que ha passat. Hi ha quelcom que ha passat. Vols dir que continua sent un propagandista de la catalanitat? Sí, perquè me demanen eh, clar, el que passa al sud, eh, perquè sí, hi ha l'independència, on anem. Llavors, en general és estrany, eh, perquè la gent t'agradeix una miqueta, però és pas perquè són en contra, és perquè volen sentir l'argument, veus? eh, per exemple, hi ha, hi ha un, inspec un inspector de, de les duanes que ara passa eh, l'examen de, de català elemental a la Casa de la Generalitat i això pensi que si m'havia pas conegut tenia l'espurna de catalanitat, sí. però si m'havia pas conegut hagués pas mai gosat ho fer, veus? Sí. Bé, podríem continuar molta estona més, però no la tenim aquesta estona amb en Joan Miquel eh, Turon. Podríem incidir més en molts aspectes d'aquest llarg recorregut Ara eh, dediques al periodisme, quan tens temps te'n vas a, a cusculls... És això, els cusculls, els bolets... Sí. Uh, és que uh, m'ha pas mai agradat de tenir un taulat sus el cap. <laughs> Eh, la llibreria va ser... Uh, va ser difícil per això, de, de mm. quedar tancat tota la jornada així. Mm. Uh, de seguit tinc un elàstic cap al canigó sí. que, que tira quan, quan sona a Perpinyà. Mm. Llavors, doncs, els a, a, a, és una, una excusa per anar a la muntanya, ah. com per tothom, eh? Sí. tothom és això. Joan Miquel Turon, encara creus que el tiu-tiu de Vinçà és la cosa més bonica del món? <laughs> Havia dit això, sí, perquè també... Eh, llavors, el, el, el tiu-tiu era, una, era una, un passeig eh, dins la nostra vida eh, d'infant, quan te permetien de fer el tiu-tiu de Vinçà és que havies passat eh, a, a gran adolescent. Eh? era, era un moment... Normalment la, les mares te prohibien d'anar al, al tio-tio perquè era, era d'una violència absolutament boja, el tio-tio de Vinçà. Avui no, eh? Avui eh, tothom té por de tot. Però eh, era un passeig. Llavors tu es pagaves cada any cada any l'autorització d'anar a fer el tio-tio. I com feies el tio-tio era, eres un gran. Sí. Eres un gran. Però bon, és bonic el tio-tio, és... Eh, se pas massa les arrels que, que, que pot tenir, pot ser que se fotien de les, de les processons religioses que hi havia, hi havia bien ple a Vinçà, però eh, és, eh, és una cosa molt bonica. Joan Miquel Turon, gràcies d'haver fet memòria amb nosaltres. D'acord. Bon dia. Memòria. La nostra gent s'explica Berenguer Ballester.